บุ๊กทูเก้าสิบห้านาบาโดพันจคำสันธานสองฮอรูเฟรับดูเธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่เชโมเกดิเกคอร์เนมีคอนัด ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ از زمان ازدواجش ใช่ เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงาน بله او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند ตั้งแต่เธอแต่งงาน เธอไม่ทำงานอีกเลย او از زمانی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. ตั้งแต่พวกเขารู้จักกัน พวกเขามีความสุข از زمانی که آنها با هم آشنا شدند خوشبخت هستند. ตั้งแต่พวกเขามีลูกพวกเขาแทบไม่ไปไหนเลย از وقتی بچه دار شده اند به ندرت بیرون می آیند. เธอโทรศัพท์มาตอนไหน او چه موقع تلفن می کند؟ ขณะขับรถหรือ در حین رانندگی ใช่ ขณะที่เธอขับรถ بله هنگامی که رانندگی می کند เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ او هنگام رانندگی تلفن می زند. เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า او همزمان با اتو کردن تلویزیون تماشا می کند. เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน او ضمن انجام تکالیف مدرسه موسیقی گوش می دهد. ดิฉันมองไม่เห็นเลย ถ้าดิฉันไม่มีแว่น من موقعی که عینک نمیزنم هیچ چیز نمیبینم. ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรีดังเกินไป من موقعی که موسیقی بلند است هیچ چیز نمیفهمم. ดิฉันไม่ได้กลิ่น ตอนที่ดิฉันเป็นหวัด من موقعی که سرما ام هیچ بویی را احساس نمی เราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตก موقعی که باران می بارد ما تاکسی سوار میشویم. เราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกลอตเตอรี่ اگر در بخت آزمایی ببریم به دور دنیا سفر می